Eguno, Juan Cruz Lakasta? Eguno, bai. Maiatzaren hogeita sortziko bozen ondotik, eh, Nafarroako puzlea argitzen ari dela errango zenuke? Bai, emaitzak duela la urtekoen nahiko antzekoak izan ziren, eta puzlea osatzen da, edo osatzen ari da duela la urteko molde bertsuan, bai. Erra nahi du, e, Nafarroan presidenta berdine izango zuela, Maria Txibire sozialiste izanen dela presidente, hori da? Oso litekena, oso ematen du, bereziki atzo parlamentuko maiko presidentearen lokarria askatu eta eta gero bai. Rene baita, eh, duela lau urte gixera, aldare sozialistak e, bide lagun izango dituela geroa baieko, beraz, eh, abertzale moderatuak, ernezak egun, eta gero pixka bat ezker muturreko taldekoak elkarrekin izango dituela gobernuan, eta aldiz, beharko du ere, EH Bildu ezker abertzalekoren nola sustengua, zertan da sustengu hori? Bai, hori da, formula errepikatu nahi dutena hori da, ez da, bazkide izatea gobernuaren barruan eta kontseilaritzak banatuta esenek geroa baik eta zurekin nafarroak, hau dirateke ba, Espainian eh, Podemos izan den eh, horren eh, Nafarroako bertsioa, nola baita esateko, orain batze prozesu batean ari gira sumarrekin eta eta izan elitzateke horren nafarralda era, eta e, horieko osatzea gobernua eta kanpotik albidetzea gobernua e EH Bilduk. E, hor, iragan legealdian ikusi duguna izan da, e, eh, no, gobernu tik ategon dela EH Bilduk, baina erakigarria izan dela, lege garrantzitsu guziak, zein aurre kontuak onartzeko tenorean, eta e, protagonismo handia eukidu Nafarroako politikan eta, eta parlamentuan, eta edabideetan e, ere e, gobernuko zenbait bazkide baina, horra nahi baita hor hainbatetan azaldu dela prentsaren aurrera, edo protagonismo handiarekin, Maria Txibiteren dakarila, hainbat eta nazaldu da prentsaren aurrera, eta parlamentoan protagonismo handiarekin, ea bilduko eledun bakartxo ruiz, eta askoz gutxiagotan ikusi ditugu, Nafarroako gobernuko beste bi bazkideak, ez da usue, usue barkos, eta Mikel Buil, usue barkos gero burua, eta Mikel Buil, e, orduan alduguko orain zurekin Nafarroaren ordezkari izanen eh, zena, ez da? Eta balirudike, hori errepikatu nahi dutela nabardurekin. Beraz, erran dezakegu alde batetik geroa bai aulago dagoela, baina bestaldetik eskatzen dituela kontxellari gehiago Nafarroa gobernuan, beraz hor negoziak eta dizanen dela, eta bestetik EH Bilduk segituko duela dura urteko ber formulan, hau da oposizioan bai, baina Nafarroa gobernu progresistari babes bat ematen, baina kanpotik, pixkat hori da ez? Bai, ba, negoziazioen astapenetan esan duena kontsilari gehiago nahi ditu ere, nahi aitortzeko Maria Txibite izan da. Negoziazioen astapenetan beti finkatzen dira e, jarrera maksimokoak nola esateko, ez eta bero negoziatzen hasten zara urti behiti konparaziora esan zuen e, eh, PSN-ek e, eh, esen eren eta bero artean egin zituzten lehenbaiziko bilera haietan. Eh, parlamentuko presidenteare, parlamentuko maiko presidentearen nahi zutela, eta hori namore eman dute, eta atzera egin horretan, ikusiko dugu zertan egiten duten atzera, eta zertan ez negoziazioek aurrera, aurrera egin ahala. Eta EH Bilduri da badirudi, bai gobernutikat mantendu nahi, nahi dutela, hor, jokatzen ari dira, pasa izan ez palira, e, eh, la urte bezala, ezta esan dut, azken la urteotan normaldu dira harremanak alderdi sozialistaren eta ezkera bertzalearen artean, bai iruña, baita Madrilen ere, EH bildu erabak, izan da Espainiako diputatuen kongresuan, nahi bat eh, lege garrantzitsu aurrera teratzeko tenorean, aurre kontuak negoziatzeko tenorean, E, horren ondotik espero zen bestelako harreman bat legealdi honetan Nafarroko parlamentuan, baina tokiko hauteskundeetan e, emaitza kaskarrak lotu ditu alderri sozialistak, eta kampainaren herrian harrigarriki garriki 2008 garren urtea, baina egon da, etaren afera, eta EH Bildurekin duki dituzten harremanak, azkenean, badakizu egora datorrela, eskuin mutur e, populista, boxen eskuti, baina peperen baitan ere, alderdi populararen baitan ere, badago alako joera bat, eta egin dute etaren amaieraren negazionismoa. Esan dute behin eta berriz, eta bizirik segitzen duela, e, forma aldatu duela soldik, EH Bildu eta dela, eta horrekin jokatu dute, tartara horrela emaitza honak lortu izanak eragindu akaso apika behar bada hori da nire ustea bintzat. Bada orain eh, alderdi sozialistatik zurtasun, edo zurkeria, o, masterkeria horrekin jo da EH Bildurekiko, ezkera bertzalearekiko, baina farroko parlamentuan baita, baita udaletan, ere. Hala ere, entzuleri horretara ziberdiko, hautezkundeak eskuinak upenek, Nafarroko eskuin e, tradizionalista horrek irabazi zituela, eh, duela lau urte ere irabazi zituen eta gobernorik gabe, orain ere ber posizioen izango dira, horrek krisiba sortu dezake eskuin Nafarroko eskuin hortan edo, edo ez? Bai, nik uste dute krisian egon badaudela, emaitzak baina ez dira uneren batean aurreikusi izan zen bezain eh, kaskarrak izan. e, kontua da, horre eskuin tradizionalista hori zela, ez estatu alderdiak aipatzen dira, ba, esan dezagun erkidego alderdi bat zela, amarkadak eman zituen agintean, eta diskurtso hegemoniko ikaragarri indartsu bat, zukan eh, zeukan hiru hanka zituen horrek, haiek zirela kudeatzaile on posible bakarrak, E, e, baskoak etortzen baziren Nafarroarenak eginen zuela, abertzaletasunak deseginen zuela e, Nafarroa, eta hartara eta hortik eratorrita, Nafarroa izatea, e, upenekoa izatea, eskuinekoa eta eta erregionalista izatea zela eta horrekin denbora luzez e, aritu ziren e, boterean, bon, hemengo edabide nagusiaren, diario Navarraren laguntzaz, ezta? E, ba, e, diskurtso hegemoniko hori zabaltzeko tenorean erak igarri izan baitzen. Mila tamabostetik gobernutik atan daude, Nafarroko jauregitik at daude, eta nolaiteko zeharkaldi luz eta gogorra izaten alda, izaten ari da, e, basamortuan e, zehar. E, horri aurre egiteko 2008an erabaki zuten e, eskuin guzia, eskuin espainolista PP, Eh, UPN bera eta zidanoz, beste bueno, alderdi zentroko bat, Espainiarra dena elkartzea, Navarra Suma izeneko koalizio batean, bintzat indar pilaketa bat, metaketa bat egite aldera, baina berdin geratu ziren gobernutikat, eta honako honetan ahal egin egin dute zentratzeko UPN-etik, alderdi nagusi horretatik. Aldendu dira PP-ren gandik, alderdi Espainiar eskuineko horren gandik, eta saiatu dira PSN-eren gana urbiltzen. Eta, e, bo, apustu horretan etzegoen argi zer emaitzak lortuko zituzte eta azkenean ez dira inkaskarrak izan zergatik, e, bueno, lortu nahi dutena da itzultzea peseneren eskutik Nafarroako jauregira, une honetan ez da inondik inora litekeena, baina aritmetikoki hori posiblea izatea lortu dute. Azken galdera bat beraz Iruñako herriko txaren egoera, e, UPNek beraz eskuinak e, segituko duela, ome o dirudien segituko du gauzapezgoa atxikiko duela, hor ez da inolako mugimendurik ez da izanen ondoko ekainaren e, amazazpien uste direla herriko zatuko, normalki eskuina izaren da Iruñako auzapezak segituko duena, ez? Bai, hor berez badango gehiago alternatibo posible bat. Zergatik Iruñeko udalean ez da gauzatuko itxura guzien arabera eta Nafarroko parlamentoan bai. Bada, Iruñeko udalean, herriko etxean, Nafarroko parlamentoan ez bezala, gehiengoa ea txebildurena delako eta itxura guzien arabera PSN alderri sozialista ez delako prestegonen sostengatzeko EH Bilduko alkate Joseba Ziron eh, jauna, ginte makila beregana dezan negoziazioak izan dira, irugarren bide bat aipatu izan dute PSN-etik eroa bairena, horra arazoa da eh, EH Bildu indarra daukala eh, iruneko, euskaldunon hiriburuzaiko herriko etxean geratu da upeneren gandik Eh, zinegotzi bakarra, irumila botora, sekulako eh, emaitza honak lortu ditu, e, zortzi zinegotzirekin oso urruti geratu da, pesen ebostekin, gero bai direkin, eta nolabait ere, irugarren bide hori onartzea, EH Bildurentzat lekarke mm, onartzea de facto e, egin nahi dioten apartheid hori, ez baztertu nahi du alderri sozialistak eta berak onartzen balin badu irugarren bide hori bada, de facto e, onartzen ari da, bueno, bera jokoz kanpo dagoela, eta ez du ez du inondik inora ematen hori onartuko duela duenik, eh, atxe bilduk defendatzen dutela da, eh, demokratikoena dela, erakunde bakoitzean, eh, agintea izatea, upenenen aurkako bloke horretan, eh, ordezkari, erakunde horretan, ordezkaritzarik, edo boto, boto gehien, lortu duen alderdia, ez da? Ta, Iruñean EH Bildu bada, e, Iruñeko alkatea EH Bildukoa izan dadila, eta Nafarroko parlamentuan PSN izan bada, ba, e, Maria Txibite PSNeko lendakari gaia izan dadila presidenta, ez da? Eta, ba, badirudi ez dela adostasunik izanen, negoziazio izaten ari dira, adierazten publiko asko, baina nago gehiago dela borroka bat kontakizunaren alor horretan, esan edut hemen, azkenean, e, eta larria da, aginte makila itxuria guzien arabera, beratuko da eskuinaren esku, azken la urteotan horrela eritu dira, gehien bosori gabe, eta hartara, e, bueno, alako zakit, blokeo bat izan da, e, irigintzan, esan dut, iruñan azken la urteotan apenas atera den aurrera e, alako proiektu e, estrategikorik, eta hori larria da gure bezalako hiri baina ez bakarrik hori, Euskal pairatu izan ditugu e, kolpeak, hmm. nabarmentzekoa alaber ingurumari horretan gero baitik esan dutela, haiek bai errespetatuko dutela, irizpide demokratiko hori, eta iruñeko udaleko kasuan, mozkatuko dutela Joseba Zironen alde, hori ez da aski izan, eh, baina hori egin eta gainotzeko udal guzietan, eta erakunde guzietan ere bai. Ekainaren amazazpian beraz, herriko etxago zatuko dira, eta hor, beraz, jakinen dugu, sorpresari badenez edo estenez, iruñako udaletxean. Juan Cruz Lakasta mila esker? Ongizan bai, segi bizkor.